Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 18, 999 Ang kamatayan ni Pope Gregory V. Siya ang ika-isandaan at tatlumpot walong banal na papa. Bagamat na puwersa siyang umalis dahil sa pagkakahalal ng anti-pope na si John the 17th, matagumpay din siyang nakabalik ng Roma at namuno sa loob ng tatlong taon. Si Pope Gregory ang nagpatupad sa pag-alala ng mga sumakabilang buhay. Ang butihing papa rin ang nagbalik sa katawan ng martir na si Saint Lucy sa simbahan ng Santa Maria Nuova sa Roma. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.